Azken asteetan ugaritu egin dira Palestinarekiko elkartasuna kanpadak mundu osoko unibertsitateetan ikasle mugimendua zutik ezarri da Palestinaren alde, lehen ikipar Amerikan, Ego Amerikan ere eta Euskal Herriaren aldi izan da asteuntan. Ikasle abertzaleak, ikasle antolakunde sozialistak deiturik, eundaka ikasle hartu dituzte ego aldeko unibertsitateak. Lobal askarai, ikasle abertzaleak antolakundeko kide hortzaiztara, egunon? Egunan, bai. Piskat azaltzen aldaukuzu nola antolatu den mobilizazio hau Euskal Herrian? Aztelen atxean hasi genetien eh, akampadak beraz eh, gohe Euskal Herriko lau Eta e, mundu mailan hasi dira azken asteetan eta gu ari ginen joan den astean Euskal Egitik ere behar ginola horren lekukoa hartu eta eta Palestina Jejistentziaren alde e, eh, idekiden mobilizazio ziklo hortan, behi parte hartu. Uh, kokatu baikira diskurtso konkretu batekin uh, palestinaren alde eta Eh, egin izan baititu elgajetaratzeak eta eta beraz importantea ikusten ginuen eh, guk ere eh, Ego Euskal Egiko lau kampusetan e, akampadak antolatzea mm, lau hiriburuetan iunean Donostin, Bilbon eta eta gazte izen. Euskal Egiko Unibertsitateko kanpusetan eta Nafajoako kanpusean. Aipatu duzu, Israelek ofentsiba biatu zuenetik mobilizatu izan ziztela unibertsitatean, zuek nola ikusten duzue Palestina eta Israelen arteko hauzia? Beraz, argiki, eta ermoki astapenetik ejan dugu eh, arazoa zela Israelgo estatu sionistak genozidio bat uh, eramaiten duela Palestina jejiaren kontra, eta beraz, atera bide bakar zat ikusten dugu Israel berasuntzitzea ez baitugu bake prozesu batean sinesten edo bien arteko akordioetan. Palestina jeje sistentzaren alde, beraz, posizionatzen gira, eta baita oraindik uh, eh, mobilizazioaren behar eta salatzearen beharra ikusi dugu importantea zela eta ez bakik importantea baina behezkoa segitzea hori antolatzen mobilizazio, mobilizazio horiek. Mm -hmm. Zu gazteizeko akampadan parte hartzen ari zira, zer nolako ekimenak antolatu dituzue? Akampada, beraz, guk antolatutako zerbait da, beraz, badira bazkariak, badira proiekzioak, badira Zaten ditugu bandirolak eh, kampusean zehak ezartzeko, badira itzaldiak, atxalduntan ere bada bat, elgajetaratzeak, inugu ere sustengoak gazki bat eh, lau kampusen artean eh, goizuntan, hori, guk antolatutako ekimenen bidez, ebe, egitara aski zabal bat antolatutako bai. Aste artean jada, jakinarazi zenuten, akampadarekin aitzina segitzeko asmoa zenutela, jakinez Israelek Rafako pasalekoa, eh, okupatu zuela, oraindik ere mobilizazioekin segitzeko asmoa duzue? Bai, hori da, ez ginoan ikusten um, be mundu mailan ere luzatzen ari den mobilizazio ziklo bat baita, bakarrik egun batekoa izaitea. biziki muntza joan baita lehen eguna ere eta uh, eh, indahak baititugu hain zineratxe egitzeko eta egitaragoa orainik betea baita ikusten ginoan luzatzea bai. luzatzea ejan ditudan ekimen desberdinan bidez, izan itzaldi edo elgahetaratze eta baja.